Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունվարի 8-ն է, տարվա 8-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1851 թվականի հենց այսօրը ֆրանսիացի ֆիզիկոս Լեոն Ֆուկոն իր իսկ ստեղծած Ֆուկոյի ճոճանակ սարքով ապացուցեց, որ երկիրը պատտվում է իր առանցքի շուրջը։ 1861 թվականի այսօրը ռուսական կայսրությունում լույս տեսավ աշխարհի շուրջը հնագույն գիտահանրամատչելի ամսագրի առաջին համարը։ 1957 թվականի այսօրը ամերիկացի գրոսմայստեր շախմատի աշխարհի 11-րդ չեմպիոն Ռոբերտ Ֆիշերը 14 տարեկանում դարձավ Միացյալ Նահանգների շախմատի չեմպիոն։ 1959 թվականի այսօրը Շարլ դը Գոլը դարձավ Ֆրանսիայի հանրապետության նախագահը։ 1961-ին ֆրանսիացիները հանրակվեով քվեարկեցին Ալժիրի անկախության օկտին։ 1977 թվականի այսօրը Մոսկվայի մետրոպոլիտենում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունների պայթյունի հետևանքով մահացավ 7 մարդ, 37-ը վիրավորվեցին։ 2003 թվականի այսօրը թուրքական Turkish Airways ընկերության Ստամբուլից Դիարբեքիր թռչող ինքնաթիռը վթարի ենթարկվեց, որի հետևանքով մահացավ 75 մարդ։ Այսօրը ծնվել են 1819 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայազգի ռուսական զորավար գեներալ Համհարս 1877-ից 78 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմի հերոս Աշակ Տեր-Ղուկասյանը 1824 թվականի հենց այսօրն է ծնվել անգլիացի գրող Ուիլյամ Ուիլկի Քոլինզը նա 27 վեպի 15 պիեսի եւ ավելի քան 50 պատմվածքների հեղինակ է 1886 թվականի այսօրն է ծնվել հայ ժողովրդական դերասանուհի Օլգա Գուլասյանը 1902 թվականին ամերիկացի հոկեբան հումանիստական հոկեբանության հիմնադիրներից Կարլ Ռոջերսը 1918 թվականին հայ նկարիչ Հովանես Զարդարյանը 1926 թվականին հայ գրող ու գրականագետ Գեգամ Սևանը 1931 թվականի այսօրն է ծնվել հայ խորթային ֆիզիկոս Սերգեյ Մատինյանը 1935 թվականին ամերիկացի երաժիշտ եւ դերասան ռոք-ն-ռոլի արքա Էլվիս Պրեսլին 1939 թվականի հենց այսօրն է ծնվել վենեսուելացի ամերիկացի դիզայներ Կարոլինա Հերերան։ 1942 թվականին հայ բանաստեղծ ու թարգմանիչ Վարլեն Ալեքսանյանը։ 1942 թվականի հենց այսօրն է ծնվել անգլիացի ֆիզիկոս տեսաբան եւ տիեզերաբան Սթիվեն Հոքինգը։ Նա Քեմբրիջի համալսարանի տեսական տիեզերաբանության կենտրոնի հիմնադիրն ու ղեկավարն է, գիտության հանրայնացնողը։ Հոքինգը ցմահ պապական գիտությունների ակադեմիայի անդամ էր, նախագահի ազատության շքանշանակիր, ինչը Միացյալ Նահանգներում քաղաքացիական անձանց համար համարվում է բարձրագույն պարգև։ 2002 թվականին հարցման արդյունքում BBC-ն հրապարակեց բոլոր ժամանակների 100 մեծագույն բրիտանացիների ցանկը, որտեղ Հոքինգը զբաղեցնում էր 25-րդ տեղը։ Գիտնական 1979-ից 2009 թվականներին եղել է Քեմբրիջի համալսարանի մաթեմատիկայի դասախոս։ Հասել է կոմերցիոն հաջողությունների շնորհիվ իր գիտահանրամատչելի աշխատությունների, որտեղ նա խոսում է իր սեփական տեսություններից եւ ընդհանուր առմամբ զերաբանությունից։ Սթիվեն Հոքինգի ժամանակի համառոտ պատմություն գիրքը բրիտանական The Sunday Times հրատարակության կողմից կանցված բեսսելերների ցանկում եղել է ռեկորդային 237 շաբաթ։ Սթիվեն Հոքինգը մահացել է 2018 թվականի մարտի 14-ին 76 տարեկան հասակում։ 1947 թվականի հունվարի 8-ին է ծնվել բրիտանացի ռոք երգիչ, դերասան եւ երաժշտական պրոդյուսեր, նկարիչ եւ հնչյունային ռեժիսոր Դեյվիդ Բոուին։ Դեյվիդ Բոուին 50 տարից զբաղվել է երաժշտությամբ եւ հաճախ է փոխել ոճը։ Այդ իսկ պատճառով էլ նրան անվանել են ռոք երաժշտության կամելեոն։ Այդուհանդերձ Բոուին հաջողվում էր պահպանել սեփական ոճը հաջող կերպով այն համատեղելով ակտուալ երաժշտական ուղությունների հետ։ Եղել է փոփ երաժշտության աշխարհի կենտրոնական դեմքերից ավելի քան 4 տասնամյակ եւ ճանաչվում է որպես մեծ նորարար, հատկապես 1970-ականներին կատարած աշխատանքների համար։ Bowie-ն հայտնի էր իր բնորոշ ձայնով, ստեղծագործությունների ինտելեկտուալ խորությամբ եւ ձգողությամբ։ 1965 թվականի այսօրն է ծնվել հայ քաղաքական եւ ռազմական վերլուծաբան, փորձագետ Ռիչարդ Գիրակոսյանը։ 1983 թվականի հենց այսօրն է ծնվել Հյուսիսային Կորեայի գերագույն առաջնորդ ներկայիս նախագահ Կիմ Չեն Ինը։ Իրական անունը Կիմ Ջոնգ Ուն։ 1991 թվականին է ծնվել հայ շախմատիստ եւ գրոսմայստեր Հրայր Սիմոնյանը։ Այսօր հունվարի 8-ն է։ Տարվա վարտի մնաց 357 օր։